Eh, zdaj Eva Bakovec, filozofsko fakulteta v Ljubljani, eh, predavati eh, prav džajno in tudi Nikola Sjena. Rima se. Hvala. Hvala, da sem mogla doči o vamo. Baš mi je drago biti ovdje, jer <laughs> v Ljubljani znate kako je. i sada je i naš fakultet postao uh, znači nema fakulteta. <laughs> Fakultet ne pa. I ja ću pokušati da e, pričam na mm, nekakvoj kombinaciji hrvatskog, srpskog i slovenačkog, a ja se izvinjavam e, unapred V stvari eh, več više vremena imam eh, kontakte s Centrom za ženske studije v Zagrebu, s Centrom ženske studije v Belgradu, v Novom Sadu, ali tek u ovoj godini prvi put eh, smo u stvari potpisali zvanične ugovore između fakulteta u Ljubljani i fakulteta u Novom Sadu, pa će sada sve biti lakše i nadam se da će biti onda i bolje sa jezicima. Ja bi eh, danas htjela da, naravno da počnemo ovu priču sa Zigmundom Freudom, koje znate da u feminizmu jeste eh, nešto što je sa jedne strane pozitivno, a sa druge puno, eh, puno kritikovano. Freud, naravno žena, između Freuda i i Ničeja. Ova putnikova sjena, to je eh, nešto što reprezentira ime Friedrich Nietzsche. Ali ne možemo ovako sa ničem da stavimo žena i niče, pa to, ne ide. Možemo žena i Kant ili žena i Platon ili Aristotel, to je najbolje. <laughs> ne. Tako da eh, ću podeliti ovo što ću govoriti u stvari na dva dela. Prvo Freud. Šta je Freud? Zašto Freud e, onda šta pa Freud kaže o ženi, šta je žena za Freuda. Onda e, šta je Nietzsche, zašto Nietzsche u feminizmu i zašto u stvari e, nama treba upravo ova kombinacija žena između Freuda i Ničeja. Uprkos tome da znamo da i Freud sa jedne strane i niče sa druge strane e, imali su puno nekih negativnih stavova, da ne kažem predrasuda u vezi sa ženama. Ali baš tamo je, treba da počnemo i, i otkrijemo nešto novo. Naravno da onda sa ove, sa ove feminističke perspektive možemo da pokušamo da nešto kažemo i o tome šta bi mogla biti posle feminističkog e, pokreta, posle ovoga što se desilo u ovom prostoru, u našem vremenu, kakve bi mogle biti konsekvencije feminizma za toliko klasične discipline e, koliko je filozofija. Znači, prvo, šta jeste Freud? Samo moment, treba mi nešto još. je Freud za mene, šta je Freud za feminizam. Počet ću sa stavom, sa negativnom definicijom, znači šta Freud nije. Prko što smo, ja mislim, više nego dve decenije kod nas sada čitali Freuda samo kroz Lakana, što je jako važno i to ćemo još uvek raditi i raditi decenije i decenije, ali treba nam kao feministkinjama i nešto drugo. Kao ilustraciju toga što smo do sada radili sa Freudom, ja ću vama ispričati, e, pročitati jedan vic, znamo kao smo kod Freuda, trebamo da počnemo i završimo sa vicevima. To je iz e, knjige koja je izašla u Novom Sadu, Diskurs Vicela. E, zašto crnogorac kada ide na večer spavati, kraj kreveta stavi jednu praznu čašu i jednu punu čašu vode? E, sada dolazi lakan. Možda će biti žedan, a možda i neće. Znači, odsustvo, manko, kako se kaže manko? Manjak. Manjak. Manjak. <laughs> manjaku. Znate da na to nešto drugo znači manjak. <laughs> E, treba razumeti na istoj razini kao prisutstvo. Znači da smo e, išli od Freuda u jednu smer tradicionalne filozofije, e, negativiteta, manjaka, e, nič, ništa. Ništa, ničega, ničega i tako dalje. E, u lakanovskom arzenalu tome se kaže želja, vizir, e, koja je u stvari, što je u stvari e, neka nova reč za tradicionalan filozofski problem ništa. Ničega, e, ničega. <laughs> E pa tako, za, e, da bi mogli, da otvorimo neko drugo perspektivu, treba nam, e, treba nam e, niče, Freud kroz niče, upravo, da bismo mogli nekako, da se distanciramo, da uradimo barem prvi korak v toj smeri, v tom smeru. Znači, eh, prvo, šta jeste Freud? Ne, moje pitanje nije eh, tko je Freud, nego šta je Freud? Freud nije ni lečnik, ni naučnik, ni filozof, ni filozof, ni nešto treće. Freud je, jeste neka figura mišljenja, privilegovana figura mišljenja, bez koje od Freudovih e, treh e, rasprava o teoriji seksualnosti dalje ne možemo da mislimo e, naše vreme u kojem živimo ni nas samih feministkinja u ovom prostoru u vremenu, u vremenu a pogotovo u ovom trenutku. Znači, Freud je naš, kazala bi, karpe diem Eh, kazala sam od eh, eh, Freudova, Freudove teorije seksualnosti dalje, a ne interpretacija snova. Tumačenje snova. E, tumačenje. A to je pogrešno, ali <laughs> neka bude za sada. tri rasprave o teoriji seksualnosti iz 1905. godine. Tri rasprave. To je prevedeno ovako, jeste. Znači, uh, iz perspektive feminizma, with a little help from our friends, znači niče, uh, eh, treba da uradimo ovaj, uh, ovu promenu. Ne interpretacija snova, neka filozofi imaju snove, mi ćemo kao feministkine da imamo seksualnost, ovu drugu stranu, znači. Uh, u, u stvari, kada odgovaramo na pitanje šta jeste Freud, moramo razlikovati realnu osobu, Freuda kao istorijsku osobu, onda Freuda kao vlastito ime, ime Freuda kao autorja, autora, a ne najzad njegov život i rad. I onda mm, ostavština, znači što je Freud sada za nas. Freud na sebi, Freud e, za nas koji nama e, nalaže svoju ostavštinu na, na ramena i mi smo sada njegove sledbenice kao feministkinje. Freud kao osoba jeste netko uh, e, koje život, osoba kojeg život je jako značajan je dio same psihoanalize. Freud jest kao autor, kao autor, jeste nešto e, sasvim osobito. Možemo ga staviti u sukcesiju najvećih. Freud posle Kopernika, Freud posle Darwina. I Freud jeste, kako sam već kazala, a to ću sada još više naglasiti, neka privilegirana figura, figura mišljenja koja je sastavni dio samog psihoanalitičkog otkrića nesvjesnog. Freud je dio koncepta nesvjesnog. Freud je inherentan nesvjesnog. I Freud je naravno, ili bi barem trebao da bude, sastavni dio Lakanovih eh, temeljnih, eh, osnovnih koncepata psihoanalize. To je eh, stvar aluzija na četiri koncepta. Kako je to preved? Dali prevedeno? No, temeljna pojma. Temeljna pojma. Temeljna pojma. E, puno vama, hvala. Znači, Freud je nekaka miselna figura, koju danas u početku 21. veka treba da stavimo na nekako sasvim privilegirano mjesto. Znači Freud je nešto jako, jako, jako veliko. Ali, ali sada toliko drugi dio priče. Ali e, ovaj isti Freud kada počne da priča o ženama odmah e, <clears throat> kao feministkinje imamo naravno puno problema. E, ali nećemo da od, šta ja znam, prosto odbacimo Freuda zbog toga jer je kazao ženama to i to, nego treba da, da pronađemo neka, nekakav način čitanja Freuda koji u stvari možda, e, može da nama otvori ovu novu perspektivu. E, ja ću vam sada navesti ovaj e, jako poznat citat iz predavanja, iz Freudovih predavanja za uvođenje u psihoanalizu. Dame i gospodo, ovo predavanje ne donosi ništa drugo nego sama e, zapažena dejstva. Činjenice. E, činjenice. samo činjenice bez ikakve spekulacije i usmjerena je na temu koja je e, predmet vašeg interesovanja treba da bude predmet vašeg interesovanja kao bilo koja druga. Bilo koja druga, je puno, <laughs> hvala. E, a možete vi možda do, do kraja, ha? Ja ću malo da blokiram kasu. <laughs> E. Znači, slagoneskom žensko, ženskosti ljudi su se bavili u cijeloj svoj povesti. E, tako ne samo da se mi možemo da izbjegnemo znači, razmišljenje na tu temu, ako ste muškarac, E, od žena koje sjede, među vama, <laughs> to ne očekujemo, pošto zagonetka su one same. Znači sada, sada ja sa vama pričam sa ovog mjesta, ja kao zagonetka, i e, kao feministkinja za, Freud, za Freuda znači kao muškarac. To je nekakva schizofrena pozicija e, pa, to je naj, najviše plodno za feminizam, ja mislim. Ali što u ovom e, citatu e, jeste jako važno što Freud kaže, što ću ja sada vama pričati, to, je, to su samo e, činjenice. Nema nikakve spekulacije. Znamo da je spekulacija jako važna za Freuda. On uvek stavi zajedno činjenice i spekulaciju. A sada kada dolazimo do žene, samo su to činjenice, on sve šta, šta su žene i šta treba u njima da se kaže. I onda kaže, pa to je u stvari neko područje u kome ne mogu ništa da kažem jer ništa o tome ne znam i to je zagonetka, enigma i tako dalje. E pa ovaj, je, e, isti Freud, isti. Mhm. Ta isti Freud, ovaj isti Freud onda e, zajedno sa tome kaže e, puno nevjerojatnih stvari u ženama. Najviše notorično jeste njegova njegov stav, ja ću kazati, o čutnoj evidenciji polne razlike. Osjećajni Osjećanje. Ja. Znači, u stvari, ovaj, nekakva filozofska terminologija, a u stvari problem je u tome da Freud kaže da u onom trenutku u kojem eh, mala dekica, djevojčica. da, izvinite, usporedi svoje telo sa telom eh, dječaka, ona u ovom trenutku vidi i sazna i u, u, trenutku njoj je jasno da joj nešto fali. E nešto joj fali što je jako, jako važno. Znači, ona e, vidi i već zna. To je filozofski Freud. <laughs> zna, vidjeti je znati. <laughs> da i ne govorimo o inherentnoj vezi između um, ženstvenosti, femininiti i uh, tkanje. pletenje, štrikanje, klad, preklanje in tako dalje. Vi znate, da Freud, Freud je sasvim siguran, e, ovo je čista spekulacija, da žene uvek kletu i kleklaju i tako dalje, zbog toga jer ima treba da sakriju, da sakriju da ima nešto jako važno fali. Znači, sa jedne strane, je Freud kao prirodoslovac i ovakav e, e, netko tko je formiran u medicini i tako dalje, sa druge strane ovakve nebulozne ideje, šta ćemo sada sa tome? Pa nećemo kazati ne feministkinje, nećemo Freuda. Treba da vidimo šta možemo tome da uradimo. E, možemo da kažemo, prvo, to je nulti stepen. Takav je Freud. On nije bio napredan, v stvari bio konzervativan, staromoden, vražoveren, staromoden, superstitious in tako dalje. Nije voleo ni radija, ni telefona, to sem več kazala, naravno, da je feministkinja nije voleo. Kazal je, da so feministkinje žene, koje so se presvukle v muškarce. Na tom se samo redu danes. E pa teško bi zamislili nekav e, gori kliše od ovog klišeja. Veći, veći. Znači, sa jedne strane je Freud kao neka figura revolucije čitavog e, čovečanstva, čitave naše historije i našeg mišljenja. Freud koji znači i nešto gore i nešto e, i tako dalje od Kopernika i Darvina sa jedne strane, a sa druge strane ovaj konzervativan Mitel Europa klasično obrazovan e, liječnik pun predrasuda. Šta ćemo sada sa ovim? a e, samo još, samo, samo ću staviti još jedan uh, citat ovaj, jer je, e, ne mogu, ne mogu ovo da ostavim. Evo, ovaj je između naj, najljepših, ja mislim. Kada je Freud pisao Lu Andrea Salome, kao znamo, za koju znamo da je jako važna osoba u Freudovom životu, a prije bila je u Ničevom htjela da, da postane Lu Andrea Salome, njegova žena i tako dalje. Niče ne Freud, ne, treba to da znamo da ima ovdje velikih razlika. Onda on kaže u ovom pismu Lu Andrea Salome. A, u stvari e, poč, e, e, piše o tome kako mu nedostaje njegov pas Jofi i kaže Aha, možete vjerovati Psička, ja, ja. ja. Je žensko. Aha, pa da, treba, da bodemo politički korektni. Ne moška, ne ženska. Ja. Pasica. Pasica. Kuja. Kole pasice feministine. Kuja, kuja, kuja. Da, ali mala kuja. Kuja. Da, kuja. A nije Kula. Zbite, kula je... Kula. Ženski pes. To je še manj politično Znači, čopi, čopi me dosta skoraj to, toliko, kot cigarete. Ili cigare. Cigare, cigare, <laughs> to je baš šarmantno biće, tako zanimljivo kao što je žena. Divlja, instinktivna, nježna, inteligentna, ali ne toliko podredljiva kao što, mogu da bude drugi psi. Znači, ovo je hermeneutični horizont za nas. Freud, žene i... <laughs> onda možemo, ako mm, smo na strani Freuda, sada da kažemo, možda da je Freud kazao to i to, ali sa druge strane on je jako cenio žene u psihoanalizi. Onda treba da stavimo sva ova imena. Uh, Melanie Klein, naravno njegova čer Ana Freud i e, što sam već pomenula Lu Andrea Salome i tako dalje i onda sve one koje, su, koje je eksplicitno naveo u različitim e, radovima Jean Lamper de Grot, Helene Deutsch, Rufmet Brunswick i tako dalje. I e, šta ja sada dodati? Naravno da ih je sve pomenuo, ali samo tada kada je u pitanju seksualnost žene. Znači, žene su uvijek e, nekakva specijalna tema i neko specijalno područje i ne bave se psihoanalizom uopšte nego na ovim e, specijalnim područjima. E, znači, uprko svim ovim mogućim zagovorom Freuda i tako dalje, u stvari imamo velik problem sve ove jadne žene koju nemaju toga i nemaju onoga i njihov uh, Nadja i Nadja, Nadja e, što jeste ovako problematičan i nisu toliko razvijene kao muškarci i tako dalje i tako dalje. Kao feministkinje ovdje smo zbilja u teškoj situaciji ne samo da smo kao feministkinje muškarci, <laughs> nego ne možemo da pronađemo nekako rješenje. U ovom kontekstu ću e, još e, pomenuti što su Freudova rješenja za ženu. To su tri, u stvari samo ću schematsko e, ovako da vama predstavim. Moguće su tri solucije. Ili histerija, ili e, kompleks muškosti ili e, to da žena postane majka. Znači da dobije dete od muškarca, baš tako kao mala devojčica želi da dobije dete od vlastitog oca. Znači, dete kao e, za Freuda ekvivalent falosa, Znači nešto što ženu može da je odopuni, da ju eh, fiksira u, njezinoj eh, telesnosti, tjelesnosti i tako dalje. Eh, žena i dete, znači to je onda čovjek. Znači najviše, neću sada ići puno u ovu priču, samo, samo da kažem da najviše što Freud može da uradi u vezi sa razlogom žene jeste da e, ženstvenost reducira na e, materinstvo, motherhood, Evo što meni ne ide. I opet ove priče <laughs> od Freuda, poznate pa nije majke, to ne zajedno. Ali u stvari, onda imamo različite figure eh, majki, vlastita mati, prvo vlastita mati, opet za muškarca, onda ljubljena žena, žena koju voli, koja je u stvari... Eh, nešto slično kao i majka. Majka je uzor i za ljubljenu ženu koju on odabira i najposlije kaže Freud majka zemlja koju će ovog muškarca najzad da primi u sebe. E ovdje nemamo više ništa. Freud Freud sada kaže ja ne, možu, ne mogu ništa više da kažem. Znači, to je sve što sam vam imao da vam kažem o ženskosti, ženstvenosti. E, da kako i nepotpuno i fragmentarno, pa ne zvuči ni suviše e, ljubazno. Ako bi htjeli što, e, više saznati o ženstvenosti, razmislite o vlastitim životnim iskustvima, e, okrenite se pjesnicima ili Imate strpljenja do tada dok vam znanost ne ponudi kakav više konkretan ili uh, dublji odgovor. Šta bih htjela ovome da kažem i sada ću da završim ovaj dio o Freudu. Šta to znači? To znači da imamo pred sobom e, jasno i očito, ne vizualno očito, očitno, evidentno evidentno, e, evo sada ću ja sa ovim rečima evidentno, <laughs> ne, ne ova vizualna evidencija kao Freud i djevojčice i tako dalje, nego epistemološka, to je epistemologijska evidencija, da, da, je, da ovdje nešto jako, jako, eh, da je ovdje nešto jako problematično, da je, to je eh, sa epistemologijske gledišta, iz epistemologijske perspektive to jeste simptom Siptom u a, Freudovom govoru možda, a možda i simptom samog Freuda. I to ćemo sada da vidimo. A je to ne, ne simptom Freuda in persona, ne Freuda u njegovom životu, kojeg su onda feministkinje pa i filozofiji kritikovali Freuda i pokušali da analiziraju Freuda protiv samog Freuda. Znači šta je Freud? Ovo je ono, Freud u stvari u svom e, životu radi ovo i ono u vezi sa ovom, onom ženom, e, kako je bilo sve i u krajnjoj konsekvenciji otkriće psihoanalize u kontekstu snova o irminoj injekciji. E, jako u jakoj tesnoj vezi sa njegovom vlastitom ženom koja je bila tada trudna sa njegovom vlastitom čerom Anom i tako dalje i tako dalje. Znači, Freud iz perspektive ovog epistemologijskog simptoma i žena kao nešto e, privilegovano. Znači, žena kao simptom simptoma, da tako kažem. Iako ako e, bi sada htjeli da dekonstruiramo Freuda, onda treba da počnemo upravo na ovom mjestu simptoma Freudovog simptoma. Naravno da je za to najbolje e, polazna tačka psihoanalitička i Freudova klinika – jer sve što sam ja naučio, naučio sam iz klinike. Znači, histeričarka na kauču, Freud koji je, sliše, e, koji je sluša što ona priča, u psihoanalitičkoj terapiji kao talking cure, što znamo od Ame Obroje, pacijentke i tako dalje i tako dalje. E, o tome mo, može puno da se priča, ali ja ja ću se ovome e, naravno vratiti na kraju. Sve što možemo, sve što, a, sve što možemo da mislimo, da spekuliramo e, i da izvodimo činjenice, i tako dalje, sve treba u psihoanalizi, sve, sve, do kraja sve treba da se izvodi iz klinike, iz klinične situacije i tome ću se vratiti na kraju, e, posle ovog drugog dela u Ničeju, da vama, e, da vama pojasnim zašto je to jako, jako važno za feminizam. Ali pre nego e, nastavim sa ničem, samo ću samo hoću još jednu stvar u vezi sa Freudom da istaknem. Znači, kakav problem preciznije kakav problem, kakav simptom, kakva vrsta, kakav rod simptoma, evo, gender, of simptom, jeste e, žena za Freuda. Šta je žena? Šta je žena? Ako to prevedemo u jezik Freuda, treba da pitamo šta je polni organ žene. To smo na strani šest. Pa sam iskočila, vidim da <laughs> je lijep dan, pa moram malo pospješati. <laughs> Šta je za Freuda polni organ žene? Ja sam u redu rekla. Freud se puno bavio razlikom među žena i muškaraca i, i anatomijom. Jedan od, e, i naslov jednog e, najvažnijih spisa o seksualnosti, tri rasprave o teoriji seksualnosti, nema snova, kažemo, e, glasi psihičke konsekvencije anatomskih razlika između polova. koje su ove razlike koje možemo u stvari da vežemo na e, telo? i e, e, kako bi mogli iz toga da dolazimo do ove kategorije žena kao simptom. Naravno da ja neću sada kao feministkina da vas vratim ovaj od gender sada natrag za seks. Ovaj, neću ništa ovaj ovaj ni feminizma da pričam jer je u stvari ako kažeš gender nije, e, nije nikakvo drugčije nego ako kažeš seko, u, u, u jednoj sa jedne strane to je bilo biologijski determinizam, a sa druge strane sada imamo ovaj sociologijski ili kulturni i šta ja znam i šta ja znam. Tako da ja kao feministkinja nešto ništa kazati o tome. Pa ću sada o anatomiji i kako je anatomija za nas usuda. Sudbina. Sudbina. Evo, kako je, kako Freud ovdje e, citira Napoleona i kaže, kako kaže već Napoleon, anatomija i sudbina. hoću da insistiram na ovoj anatomiji upravo zbog toga što sam kazala na početku da smo suviše uvodili Freuda decenima i decenijima u ovu filozofijsku priču o želji, manku i falosu kao značitelju značitelja i onda dolazi reel i tako dalje, tako dalje. Ja bih htjela kao feministkinja da se zbilja vratim Freudu pomoću Lakana, ali with a little help from Nietzsche. Zato, zato ova anatomija, ne, ne zbog toga jer bi ja verovala u nekakve biologijske razlike. E pa šta je u tom kontekstu polni organ žene? Znači projekt počinje ovako. Između eh, razlika između žene i muškarca na toj razini E, jeste u tome da muškarci e, posjeduju polni organ i žene ne. Razlika je u tome, falos. ja prosim. Aha, se upravičujem, sem mislila, da sem kaj zamočila, je ravno nasprotno, jaz pa ne nisem moške kastrirala se iz svoji srbščini. Dobro. Se pravi, e, razlika e, e, razlika između polnih organa muškaraca i žene nije razlika između penisa i vagine, nego je razlika između plus i minus prisutstva i odsustva organa koji je samo jedan organ, znači falos ili kastracija. Plus falos minus kastracija. E sada ovdje dolazimo do ovog simptoma. U tom trenutku e, vidimo kako Freud nije, e, Freudu se to ne čini u redu. O, ovdje ima e, problem. Ako to sada jako skratim, Freudov problem sa ženom i jeste da u stvari njoj nešto fali, ali da pored toga ima nešto više nešto manje i nešto, ne samo više, nego nešto suviše. I ovo upravo već na razini uh, anatomije. stran 7. Znači što je za Freuda najveći problem? Što njega stavi u najveći uh, epistemologijski uh, daut dvom? Dvojbu, da? Sumnja, sumnja, sumnja. Ne sumnja je. A ne, ne, što je Descartes, šta kaže to vezi s Descartesom, kogito i... Dvom, i dvomljenje, dvomljenje, verzweiflung. E, baš mi treba ova referencija na Descartesa. A pa nije to skepsa. e, Ana, šta je sada to? Devijacija, to su e, puno hvala u stvari na pomoći svima. znači, ova sumna i dvomljenje jeste organ eh, Minderheit, ne? organska manje vrednost eh, djevojčice kao bića sa jedne strane koje nešto fali, a sa druge strane devojka ima nešto suviše. To je problem, zbog toga je to simptom za Freuda. Znači, analogon za Freuda eh, penisa kod devojčice jeste klitoris, a šta ćemo mi sada? One imaju klitoris koji je manji penis, a imaju vaginu. Kako će Freud ovo da, da reši? i tako dalje. I ima poteškoća u vezi za, sa hipotezom biseksualnošću koja je kod žena više problematička. A, ovaj prelaz iz jedne faze u drugu je viši problem koja kod, kod devojčica nego kod a, dečaka i tako dalje i tako dalje. Znači nema simetrije. Na strani žene, da sumiram, jeste nešto više, nešto neki plus koji Freud već rano u dopisivanju sa Flisom zapiše plus plus plus i na strani žene, ja bi kazala na strani žene u stvari jeste i anatomija znači ova nerazjasnena komplikacija sa e, organom suviše e, koje bi žena onda trebala da se e, odrekne u korist nove cone vagine i tako dalje i tako dalje i ove... E, ovdje imamo i problem sa Lakanom kao feministkinje. Jer čitava ova priča u vezi sa simbolizacijom jeste samo priča na strani falosa. U vezi sa vaginom nemamo nikakve mogućnosti simbolizacije. Ostajemo u biologiji, šta ćemo sada. Aha, a smo ta citat mogoće lahko. Sicer pa smo že davno obustili. Aha. E, inače smo već davno opustili svako očekivanje nekako, nekakvog strogog paralelizma između muškog i ženskog seksualnog razvoja. Znači, e, žene imaju nešto suviše, e, puno je teže da e, umestimo in lokaliziramo eh, njihovo eh, specifiko v telo in v skrajni konsekvenciji, kaže Freud, a v skrajni konsekvenciji je još više od toga, v skrajni konsekvenciji imajo nešto manje, imajo nešto su više, a v skrajni konsekvenciji eh, ženske genitalije so nešto nepoznato, kaže Freud. Ne znamo šta, ne znamo šta je to. Uh, I, I zbog toga je poljni život e, žene the dark continent. The dark continent. Evo, ovaj tamni kontinent je na ovaj strani sjene, nije na strani svetove i tako dalje, the dark continent. Znači šta je Freud za feminizam, za mene kao feministkinju? nema veze sa subjektom nego sa telom zbog toga sam e, pošla iz anatomije nije nekakva teorija razvoja nego treba da počnemo sa ove druge strane tijela e, i psihoanalize kao klinike tu ću onda nešto više da kažemo tome na kraju ne čovjek nego žena a šta je žena šta je žena poslije svih ovih e, poststrukturalističkih i postmodernističkih i postantiesencijalističkih i tako dalje vremena, ja, ja se sada mogu upitati prije, to je, nije bilo možno da se, da si staviš pitanje šta je to, pa šta je to, pa šta je to. Kao e, da, si, samo da si kazao šta je to i već si mislio da je to nekakva esencija ili nešto dato ili nešto biologijsko i tako dalje. Znači, šta je žena? Ja mislim da mogu legitimno sada da stavimo ovo pitanje šta je žena iz projdovske perspektive. I žena je, kako sam već kazala, simptom koji je definiran sa ovom e, karakteristikom ambivalencije ili dvoštrukosti, dvojnosti. Znači, suće malo i su, suviše veliko. inkorporacija filozofskog paradoksa. V svakom slučaju slabo umeščena, mal plase, slabo smeščena, mal plase. Svi smo kastrirani, ali žene su više kastrirane nego muškarci. Kazala sam su, su jer ja sam feministkinja. Treba da razlikujemo ove. Ovaj. ali žene su više kastrirane. Ja, ja pretpostavljam da je to simbolna kastracija. Nadam se da je to simbolno. Sada sam možda i preterala, tako da ću rešiti ovu situaciju sa ničem. Naš pridrih. Pa treba da kažemo naš pridrih. Kada se priča o ženama, uvek je naša, na primjer, naša Zovka, ne kaže se Zovka kveda. neka nova.